Evet, iyi akşamlar. Açık Radyo 94.9'da e, Zamanlar Değişirken programının bir başka tefrikasında da sizlerle beraberiz. E, duymuş olduğunuz üzere epey panik bir şekilde e, <laughs> stüdyomuzdayız. Her zaman olduğu gibi çünkü yüklü bir playlistimiz var ve son anda bunu e, hala yetiştirmeye çalışıyorduk ki bir baktık program başlamış. Başlayıvermiş. Evet. E, 29 Ocak 2017 yine bir pazar akşamı e, zamanlar değişirken Bob Dylan'ın yarım yüzyılı aşan e, sanat hayatının, müzik ve edebiyat hayatının izini sürdüğümüz programımızın alt, 66. ile karşınızdayız. 66 mı olmuş? 60 olmak üzere. 666. programı görmek dileğiyle. Ki da, göreceğiz seni. Dakikalar sonra evet. olacak. <laughs> Peki bu ben akşam ne Merhaba diyeyim. Yörünge'den bağlanan üçüncü eleman olarak herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Evet e, Güven abi kusura bakma böyle apar topar girince stüdyoya e, kim, biz kimiz, neredeyiz, nereden bağlanıyoruz bunların hepsini atlamış olduk. Neyse e, önümüzdeki dakikalarda kendimizi toplamak umuduyla. Bu akşam ne yapıyoruz? Tamam. Topu e, yörüngeye atalım. Evet. Bu, bu akşam e, Woody Guthrie Nin dostlarının onun için 20 e, Ocak 1968 tarihinde Carnegie Hall'da vermiş olduğu bir e, konserden ağırlıklı olarak parçalar çalacağız. Bununla sınırlı değil ama e, bu Woody Guthrie'nin ölümünden kısa bir süre sonra verilmiş bir konser. E, bu konserle Bob Dylan'da yaklaşık bir buçuk yıllık e, topluluk içinde şarkı söylememe e, şeyini orucunu bozuyor tabiri caizse ve ilk defa yeniden insanların karşısına çıkıp e, Woody Guthrie'nin üç şarkısını söylüyor. E, dolayısıyla bu programı hem biraz Woody Guthrie'ye bir saygı duruşu olarak hem de e, zaman dizimi içinde gitmeye çalıştığımız için 1968 yılında Bob Dylan ne yapıyordu teması içinde hazırlamak istedik. Evet, e, bunu yapacağız ancak geçtiğimiz hafta e, epey önemli bir gelişme oldu. Geçtiğimiz hafta aslında tüm dünyada epey önemli gelişmeler oldu. Hepsi e, hayır ha gelişmeler olmasa da. Ee, bunlarla da aslında ucundan dolaylı veya değil ilgili şeyler. Ama bu tarihsel olaya da değinmesek olmazdı. Çünkü Bob Dylan'la da doğrudan alakalı. Ee, ne oldu Güven abi? Yörüngeden sen bildirebilir misin? Daha yakınsın oraları ne de olsa. Bildireyim tabii memnuniyetle. E, daha önceki programlardan birinde çaldığımız Death of Emmett Till diye bir şarkı vardı Bob Dylan'ın. 14 ee, yaşındayken öldürülen Mississippi'de öldürülen e, siyah tenli bir çocuk için yazmış olduğu bir şarkı. Bu olay aslında e, yurttaşlık hakları e, mücadelesini de ateşlemiş olan e, önemli e, köşe taşlarından bir tanesi yakın Amerikan tarihinde. E, onunla ilgili bir gelişme oldu. E, Emmett Till aslında Chicago'lu bir çocuk. Orada e, yaşarken e, ailesinden e, anneannesini mi teyzesini mi birilerini e, Mississippi'de oturan akrabalarını e, ziyaret etmek için e, Mississippi'ye gidiyor. E, Mississippi'de e, 1950'lerde e, hayat Chicago'dakinden daha farklı e, bir e, bakkal gibi bir dükkana ciklet almaya gidiyor. E, ve bakkal dükkanının sahibinin eşinin e, daha sonra vereceği bir ifadeye göre bu kadını taciz ediyor ve bu sebepten e, olduğu iddiasıyla bakkal dükkanının sahibi ve onun e, kardeşi bu 14 yaşındaki çocuğu e, birkaç gün sonra kaçırıyorlar. Üç gün sonra da cesedi e, bulunuyor. Nehire atılmış vaziyette. E, üstelik e, uzun süre işkence yapılmış, bir gözü çıkartılmış filan. Yani o fotoğrafları Twitter'dan e, paylaşmak istemedik. Çünkü sahiden e, insanın içinin kaldıracağı türde fotoğraflar değil. E, fakat e, bununla bitmiyor olay. Bu e, iki katil e, yakalanıyor, mahkemeye çıkıyor, çıkartılıyor. E, bir ufak... E, e şey yapabilir miyim? E, araya girme yapabilir tabii, miyim? Tabii. E, bu arada tabii e, çocuğun cenazesinin fotoğraflarından bahsettik e, ama e, işin ilginç tarafı çocuğun annesi e, cenazenin bu e, korkunç haline rağmen e, açık tabutta yapılmasını istiyor cenaze töreninin ve ısrarcı oluyor. E, benim çocuğuma ne yaptıklarını herkesin görmesini istiyorum diye. Daha sonra da o cenazenin fotoğrafları e, önce e, siyahlara yönelik iki dergide sonra da ulusal ve uluslararası yayınlarda yer alıyor ve e, yurttaşlık haklarının önemli tetikleyicilerinden biri haline geliyor. Evet, e, kısa bir süre sonra e, beyazlara ayrılan e, koltuklardan birine otobüste oturacak olan ve e, ikinci bir işaret fişeğini ateşleyecek olan Rosa Parks da e, Alabama'da aslında e, aklımda Emmett Till vardı ben bu işi yaparken e, diyor bu cenazeden birkaç ay sonra. E, neyse hikayeyi kısaca bitireyim. E, beyazlardan oluşan bir jüri bu iki adamı yalnızca bir saat kadar düşündükten sonra suçsuz ilan ediyor. Dolayısıyla serbest bırakılıyorlar. E, ve hiçbir zaman adalet yerini bulmuyor. E, bununla da kalmıyor. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra e, Amerikan yasalarına göre e, aynı sebepten bir kişi iki kez yargılanamayacağı için aslında e, hukukun e, temel ilkelerinden bir tanesi e, olması. Öyleymiş. E, bu işlerden en iyi altı anlar. Ben o kadar anlamam. Niye öyle olması gerektiği konusunda da çok ikna olmuş değilim ama onu bir kenara bırakacak olursak e, bu iki adam e, bu cinayeti işlediklerini e, bir dergiye verdikleri söyleşi de para karşılığında e, itiraf ediyorlar. Hatta yağla e, ballandırarak anlatıyorlar e, tabiri caizse. Dolayısıyla bu adaletsizlik daha da e, iç acıtıcı bir hal alıyor ve öylece kalıyor. E, birkaç kişi e, bu konuda e, yazı yazıyor. Bob Dylan e, bir şarkı yazıyor. Başka yazanlar da var. Mahir aslında sen bunların e, bir tefrikasını güzel bir şekilde Twitter'da paylaşmıştım. Onu da hatırlatalım. Oradan bulmak e, mümkün. E, Dylan Altıra Açık Radyo adresiyle Twitter e, hesabından e, bir takım fotoğraflar ve Guardian gazetesinde çıkmış olan izi de bulmak mümkün. Fakat e, bu konuda işte birkaç gün önce bir e, bir gelişme oldu. E, bunda ben Mahir Yasan'a ya alça bırakayım hep ben anlatmış olmayayım. Çok kısaca geçeyim o zaman. Ben e, bu iki e, beyazın, katil iki beyazın e, mahkemesinde işte o ciklet dükkanında e, ki işletmeci kadın 21 yaşındaki beyaz kadın e, taciz ettiğini e, ifadesi, Emettin'in kendisini taciz ettiği ifadesini veren onun aslında e, bunu yalanladığı ortaya çıktı geçen hafta. Böyle bir şey olmamış yani. E, onun bir palavra olduğunu e, söylemiş. Evet e, dolayısıyla yani hiçbir arkasında e, işte beyazlar arasında sık sık öyle bir gerekçelendirir öyle bir şey de kalmamış. E, hazır e, ABD'nin geçtiği ve tüm dünyanın haliyle e, çalkantılı günler içinde bu gelişmeyi de hatırlatmak gerekir. E, Woody Guthrie e, özel konseri, anma konseri sırasında da zaten e, sık sık dünyanın adaletsizliği meselesine dönülecek. Evet. Daha fazla konuşmadan isterseniz e, Death of Emmett Till'i dinleyelim. Altuğ abi senin ekleyeceğim bir şey var mı? Yok belki şu söylenebilir. Ondan bir yıl sonra da yine e, siyah e, hakları ve vatandaşlık hakları savunucusu Medgar Evers yine Mississippi'de öldürülecek. E, onunla ilgili de Bob Dylan'ın çok güzel bir şarkısı var. Aynı olayla ilgili e, Nina Simone da Mississippi Goddam'i yazmıştır. Şimdi vaktimiz yok hepsini çalamıyoruz ama bunları da e, yan dinleme olarak ilave dinleme olarak dinlenebilir. Ama biz e, dönüp ilk parçamız dinleyelim şimdi. Bob Dylan'ın e, herhangi bir stüdyo albümüne girmemiş olan bir parçası Death of Emmett Till. Falls down in Mississippi Not so long ago the young boy from Chicago town walked in a southern door. This boy's fateful tragedy, he should all remember well. The color of his skin was black, and his name was Emmett Till. him and they dragged him to a barn and there they beat him up. They said they had a reason, but I disremember what. They tortured him and did some things too evil to repeat. There were screaming sounds inside the barn. There was laughing sounds out on the street. Then they rolled his body down a gulf amidst a blood red rain. And they threw him in the waters wide to cease his screaming pain. The reason that they killed him there, and I'm sure it life. Cause he was born a black skinned boy. He was born to die. And then to stop the United States of yelling for a trial. Two brothers, they confessed that they had killed poor Emmett Till. But on the jury, there were men who had helped the brothers commit this awful crime. And so this trial was a mockery, but nobody seemed to mind. I saw the morning papers, but I could not bear do you see the smiling brothers walking down the courthouse stairs? Oh, the jury found them innocent, and the brothers they went free. While Emmett's bodies float the foam of a Jim Crow Southern sea. If you can't speak out, against this kind of thing. A crime that's so unjust. Your eyes are filled with dead man's clay, and your ears must be filled with dust. Your arms and legs, they must be in shackles and chains, and your mind, it must cease to flow. For you to let our human race fall down so god awful low. This song is just a reminder to remind your fellow man that this kind of thing still lives today, and that goes through Ku Klux Klan. Plenty for us folks that thinks alike if we'd give all we could give. We could make this great land of ours operator please confess? You like that one? This is one of the greatest c- contemporary ballads I've ever heard. It's <laughs> tremendous. you think so? Oh yes. Thanks. It's got some lines in it that just just make you stop breathing. Evet, e, Bob Dylan'dan dinledik That of Emmett Till. Az önce programdan önce neden çaldığımızı söylemiştik kısaca. Emmett Till'in e, ölümüyle ilgili yeni çıkan ve Twitter adresimizden Dylan Altire Açık Radyo e, ya da at Dylan Altire Açık Radyo adresinden okuyabileceğiniz tekrar üstünden geçmeyelim. Gelişmeler üzerine bir radyo programında kay e, seslendirmişti bu kaydı. E, birçok dinleyicimize aşina gelecektir. Zaten House of the Rising Sun aranjmanının hemen hemen <laughs> aynısı. Evet çok genç bir <clears throat> Bob Dylan sesinden dinledik. Henüz daha 21 yaşında. Ee, daha sonra bu işleri bırakacak ve kendi halinde bir insana dönüşecek ama o yıllar henüz e, haksızlıklarla ilgili şarkı yapıyor. Aslında hakkını yemeyelim. Daha ileriki yıllarda da yapmışlığı var. E, bence haksızlıklarla ilgili şarkı yapmayı kesmekten çok e, spesifik olaylara atıfta bulunmayı belki biraz azaltıp meta haksızlık seviyesini e, geçiyor artık. O iyi mi kötü mü onu ben bilmiyorum. Onu. Ama canı dönüp The Hurricane şarkısında yapıyor aslında. Yapıyor. Keşke yapmayaydı. Neyse. Ee, <laughs> Dur bunu pek bilahare konuşuruz. Bilahare konuşuruz. Ama bugünkü programımızda e, Bob Dylan 68 senesinde bir sonraki yıl e, yayınlanacak olan Nashville Skyline e, albümüne gelmeden e, 67 yılında e, Dylan'ın ve aslında ABD folk müziğinin en büyük kahramanı denilebilir. E, Woody Guthrie'nin e, ölümü üzerine bir anma konseri düzenleniyor Carnegie Hall'da. E, kimler yok ki bu konserde? Tabii ki her şeyden önce e, Dylan var. Zaten kendisi e, Guthrie'nin ölümünün hemen üzerine Henry Leventhal böyle bir anma konseri yapılırsa ben baştan varım haberiniz ola e, mesajını yollamış. Pete Seeger var. John Baez, Rambling Jack Elliot, Odetta, Judy Collins, Tom Paxton, e, Almanac Singer, Dan Millard Lampel. Evet. Ee, var oldu var. Rudy Guthrie'nin oğlu Arlo Guthrie var. Evet şimdi e, bu konserden kayıtlar dinleyeceğiz. E, bu kayıtları bir yani her şeyden önce güzel kayıtlar. İkincisi e, neden önemli. Daha doğrusu oraya gelmeden bir Song to Woody'yi dinleyeceğiz sanıyorum ama e, neden evet. önemli? Çünkü e, Dylan'ın 60'lı yılların ilk yarısında yaptığı e, ve az önce bir örneğini aslında dinlemiş olduğumuz Death of Emmett Till'le tarz folk şarkılarından e, farklı gelişme gösterdiği e, yani gelişme bunu iyi kötü anlamda söylemiyorum ama farklı bir yöne yöneldiği işte özellikle daha önceki programlarda çaldığımız The Band'le beraber yaptığı Basement Tapes e, çok e, etkisi hissediliyor. Daha farklı Amerikan kök müziği e, etkisini daha fazla hissettiğimiz e, farklı tarzda bir folk müzik e, icrası var. Dylan'ın en azından kendi şarkılarında bu konserde çaldığı. O yüzden e, öyle bir önemi de var. Öte yandan yine program başına dediğimiz gibi ABD'de geçtiğimiz hafta yaşayanlar açısından e, bir e, protest dalgayı da almak, anımsatmak adına da önemli. Diyelim ve sözü ben sana bırakayım. Evet, e, genç Woody Allen dinlemeyi dinleyerek başladık programımıza. İkinci parçamız da öyle olacak. E, genç Bob Dylan ama Woody Allen da olur onu da dinleriz bir ara. <laughs> E, Woody Guthrie'nin Bob Dylan için ne kadar önemli olduğunu defalarca önceki programlarda anlatmaya çalıştık. Kendisinin ilk en ilk dönemi değil çünkü ilk kendisinin gençlik günleri daha rock and roll'la geçiyor ama e, biraz daha büyüyüp işte herhalde 16-17 yaşına gelince bir Woody Guthrie hayranı oluyor ve ben de bir Woody Guthrie olacağım. Hatta işte bir doppelganger şeklinde e, Woody Guthrie gibi giyiniyor, onun gibi yürüyor, onun gibi sigara içiyor. Böyle bir çok e, birebir taklit ettiği bir dönem var. E, Song, to, Song to Woody'de e, Bob Dylan'ın yazdığı ilk şarkılardan bir tanesi herhalde. ilk birkaç şarkıdan biri olmalı. Evet. E, New York'a gelip e, soğuk bir kış akşamı e, şeyin Woody Guthrie'nin e, Huntington, Huntington's Disease'den yatmakta olduğu hastanede kendisini ziyaret edip e, bu şarkıyı çalıyor, söylüyor. E, ve de Bob Dylan'ın da e, ilk albümünde de kendisine yer bul, bula, buluyor bu şarkı. Bob Dylan'ın kendi adını taşıyan ilk albümü 19 Mart 1962 yılında yani Bob Dylan sadece henüz 21 yaşındayken yayınlanmış. Ee, ne yapalım çalalım mı bir DJ olan var mıdır? Şimdilik yok. Woody Guthrie hakkında bir şeyler söylemeye devam ederiz. Bence e, sözü daha uzatmadan e, araya bir e, parça girmiş olalım. Bob Dylan'dan dinliyoruz. Song to Woody. I'm out here a thousand miles from my home. Walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here, paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song. About a funny old world that's a coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a dying and it's hardly been born. Ain't what it got me, but I know that you know. All the things that I'm a saying and a many times more. I'm a singing you this song, but I can't sing enough. Cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sunny and the Lead Belly too. And to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday. The very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. 21 yaşındaki bir Bob Dylan'dan dinledik Song to Woody. E, bugünkü programımızın asıl temasına programımızın zamanının yarısına gelmişken ancak asıl temasına şimdi gelebiliyoruz. E, açılışta da söyledim 20 Ocak 1968'de Woody Guthrie'nin e, arkadaşlarının ve takipçilerinin e, vermiş olduğu bir e, konserde Bob Dylan'da da yer alıyor. Üç parça çalıyor. Bunlar Grand Couledem e, ki onun bu Bugatti versiyonunda da çalmak istiyoruz. Dear Mrs. Roosevelt ve I, Ain't Got No Home. E, biraz belki tempoyu hızlandırmakta fayda var bunların hepsini çalabilmek için. E, bu Bob Dylan'ın e, seslendirmiş olduğu üç Budigatti parçasını dinlediğimiz zaman aslında bunların müziklerinin geçen haftalarda çalmış olduğumuz e, Bob Dylan'ın işte çok daha nasıl diyeyim önce 60'ların ortasındaki birbiri ardına yayınladığı 3 albümden farklı bir sound içerdiğini, farklı bir seda içerdiğini görüyoruz. Ee, bunlar Bob Dylan'ın e, yapmış olduğu Basement Tapes'teki Seda'ya e, çok benzeyen şeyler, e, şarkılar veya yorumlar aslında yine elektrikli enstrümanlarla çalınıyor ama e, sanki o 60'ların ortasındaki albümlere göre daha az modernist, daha arkaik, daha daha Amerikan belki öyle denebilir. Evet, e, öyle denebilir. Şimdi isterseniz Carnegie Hall'a doğru ilerleyelim mi? Kayıtlara. Putigati için yapılan anma konserinin kayıtlarına. Bu arada Carnegie Hall'a nasıl gidilir sorusunun da cevabını biliyoruz pratik yaparak, çalışarak. E, Arthur Rubinstein'a atfedilen ama aslında e, şiir efsanesi olan söz. Evet. Her neyse e, 68'de yapılan bu konser işte az önce saydık zaten kimler var kimler yok epey e, geniş bir katılım var parlak bir konser. E, Rolling Stone dergisinin e, bir e, şey bu konser ilişkin yazısı e, olmuş daha sonra ona e, biraz gidelim. E, Dylan'ın ne çaldığı meselesine senin de az önce dediğin gibi epey değinmiş Rolling Stone o dönemde. Elektrikli enstrümanlar mı çalıyor, akustik mi çalıyor? ve e, akustik çaldığı ama daha sonra e, çaldığı akustik gitarlardan bir tanesinde bir manyetik olduğu e, detayına kadar saçma sapan <laughs> şeylerde yazılmış. E, ne önemi var diyoruz şimdi tekrar e, müziğin neyle yapıldığının. E, ama ve lakin e, şimdi çalacağımız parçalardan sıramızda olan Grand Couleedem. Grand Couleedem e, Woody Guthrie'nin... E, Kaliforniya'da yaşadığı yıllarda e, bir aslında resmi davetle Kolombiya Nehri'ne gidip e, oradaki e, hem hayat hem de o nehir üzerindeki barajlar üzerine e, şarkı yazması. 1941. 41. Evet. E, üzerine e, kayıt yaptığı şarkılardan, yazdığı şarkılardan bir tanesi. Bu dönemde 26 parça yazmış e, toplamda. Grand Coulee de bunlardan e, bir tanesi. Güven abi senin ekleyeceğim şey var mı? Ee, ben de Woody Guthrie hakkında bir iki bir şey söylemek istiyorum ama isterseniz e, önce şarkıya girelim. Bob Dylan'ın Carnegie Hall'daki canlı icrasıyla şimdi dinliyoruz. Grand Coulee'den. sets Evet, 68 e, tarihli Woody Guthrie amma konserinden Bob Dylan ve The Band, Robbie Robertson'ın müthiş gitarını arkada tabii duyduk. Adını anmadan olmaz. E, dinledik Grand Coulee'den Woody Guthrie'nin parçalarından epey hoş bir yorumdu. Dylan'ın kendisi akustik gitar çalıyormuş. Onu da e, önemliymiş gibi söyleyelim tekrar edelim tekrar. Evet Woody Guthrie'den de biraz bahsedecektik. Güven abi sana paslayalım. Evet aslında bir sonra çalacağımız parça aynı şarkının e, Woody Guthrie'nin sesinden yorumu olacak. E, çok e, verimli bir e, müzisyen Woody Guthrie e, ve kısa hayatına pek çok parça sığdırıyor. Bu konser olduğu zaman e, öleli henüz bir yıl olmamış e, vaziyette. E, 1967'de ölüyor e, Woody Guthrie 55 yaşındayken fakat bu 55 senenin son 10 senesini Huntington's disease denilen e, çok berbat bir hastalığın pençesinde geçiyor. Yani aslında e, müzisyen olarak e, icraat gösterdiği zamanlar ancak 40'lı yaşlarının başına kadar e, annesinden e, geçtiği söyleniyor. Genetik bir nörodejeneratif e, beyin hücrelerinin ölümünü e, ölümü yüzünden hem insanın motor koordinasyonunu bozan hem de daha sonra zihin sağlığını bozan ve demansa götüren e, bir hastalık. E, epey bir e, işte 10 sene kadar e, hastanede e, sürünüyor e, doğrusu Woody Guthrie. E, 1961'de Dylan kendisini ziyaret e, ettiğinde ölmesine henüz 6 sene var ama e, müzisyenlik yapacak e, durumda değil. E, e, her halükarda e, Woody Guthrie'nin şarkılarına yaraşır bir e, konser olduğu ve e, e, çok önemli müzisyenlerin Woody Guthrie'ye saygılarını sunmak için bir araya geldiklerini söyleyebiliriz herhalde bu konserde. E, ekleyecek bir şeyiniz varsa buyurun yoksa Woody Guthrie'nin e, sesini de şimdi e, duymuş olalım. Olalım. Well, the world has seven wonders that the travelers always tell. Some gardens and some towers, I guess you know them well. But now the greatest wonder is in Uncle Sam's fair land. It's that King Columbia River and the big Grand Coulee Dam. She heads up the Canadian Rockies where the rippling waters glide, comes a-rumbling down the canyon to meet that salted tide. Of the wide Pacific Ocean where the sun sets in the west And the big grand coulee country in the land I love the best In the misty crystal glitter of that wild and windward spray Men have fought the pounding waters and met a watery grave well, she tore their boats to splinters, but she gave men dreams to dream of the day the Cooley Dam would cross that wild and wasted stream. Uncle Sam took up the challenge in the year of 33 for the farmer and the factory and all of you and me. He said, roll along Columbia, you can ramble to the sea, but a river while you're rambling, you can do some work for me. Now in Washington and Oregon you hear the factories hum, making chrome and making manganese and light aluminum. And their roars a flying fortress now to fight for Uncle Sam. Spawned up on the King Columbia by the big Grand Coulee Dam crystal glitter of that wild and windward spray. Men have fought the pounding waters, they met a watery grave. Well, she tore their boats to splinters, but she gave men dreams to dream of the day the Cooley Dam would cross that wild and wasted stream. Bu defada Vudugatlı'nın sesinden dinledik Grand Dam. Ee, demin söyledik 1941 yılında yazmıştı Guthrie bunu. Ee, şöyle de bir hikayesi var. Ee, o dönemde çoğunlukla özel sektör tarafından sermaye sahipleri tarafından barajlar yapılırken bu defa e, Pasifik Northwest'deki e, Bonneville e, Enerji İdaresi tarafından yani federal bütçeden bir e, şey yapılması söz konusu oluyor. Baraj yapılması söz konusu oluyor. Ve de ilginç bir şekilde bu e, devlet dairesi kendini gel de işte bu projeyi övecek bir şeyler, şarkılar yaz söylediği onlar davet ediyor. Bu davet üzerine gelip bu şarkıyı yazıyor. E, şuna da belki dikkat çekilebilir. 1941 yılındaki doğa insan ilişkisi bugüne göre daha farklı. E, Gatre şarkısında Kolombiya nehrine bir kardeş gibi bakıyor. Diyor ki sevgili nehir kardeşim hem yukarıdan aşağı akıyorsun akarken bari benim için de biraz çalış bana da bir şeyler yap. Bu, bu, bugünkü dünyada bu, bu boyutta yapılan büyük barajlar aslında e, insanların tepkisini çekiyor. Bu hem çevreye verdiği hem e, sosyal dokuya verdiği zararlar açısından bugünlerde aslında böyle bir barajın yapılması ancak bir protesto şarkısının konusu olurdu. Ama Belki bugün yazsaydı zaten sözleri çok farklı e, olurdu. Farklı olurdu ama 41'de böyle. Evet, e, anakra kronistik e, değerlendirmeler yapmıyoruz o yüzden biz de. Güven abi senin ekleyeceğin bir şey var mı? yoktur. Ben konser hakkında bir iki bir şey daha söylemek istiyorum ama e, belki yine araya bir şarkı e, koyalım. Çünkü Altun dediği gibi e, henüz üç şarkımız var yetiştirmek istediğimiz program bitmeden. Şimdi yine bu Carnegie Hall'daki e, konserin e, canlı kaydından Bob Dylan'dan dinleyeceğiz. Dear Mrs. Roosevelt. Dear Mrs. Miss Roosevelt. Don't hang your head in pride. His mortal flesh, is laid away, but it's good work. Harvard to read his books of law. Evet, Dear Mrs. Roosevelt, Woody e, Guthrie'nin e, gene şarkılarından bir tanesi aslen e, Eleanor Roosevelt'e yönelik hitaben sanki yazılmış gibi. Bob Dylan tarafından 68'deki Woody Guthrie anma konserindeki halini çaldık size yorumunu çaldık. Epey ilginç aslında sözleri. bir Roosevelt güzellemesi ve yeni aslında New Deal güzellemesi. İlginç de Woody Guthrie'nin orijinal sözleriyle ilginç kısımlar var. İşte Churchill'i çok sevmezdi. De Gaulle'le çok anlaşamazdı. Çangay Şik'le de. Stalin'le el sıkıştı ve işte benim sevebileceğim türden bir adam dedi falan gibi. Woody Guthrie'nin e, o dönemki komünist e, sempatizanı <laughs> hallerine de e, atıfta bulunan sözler var içinde. Ama Dylan bunları atlıyor sanıyorum. Dylan onları atlıyor. Onları bir güzel atlıyor. Diğer kısımlarını söylüyor. Biraz da bir 1945'te hayatını kaybetmiş olan e, bu eski Amerikan başkanlarından e, Roosevelt'e evet tam bir güzelleme. Ee, öte şimdi. yandan Dylan'ın bunu yani şimdi Roosevelt'in ölümünün üzerinden e, yaklaşık yaklaşık 23 sene geçmiş. Evet. E, yani neden parçayı o zaman çaldı? Tabii o zamanın e, siyasi bağlamıyla alakalı olabilir ama benim kendi düşüncem şarkının sözlerine de bakaraktan e, tam Dylan'ın sevdiği türden hakikaten e, güzel şarkı, hikaye gibi şarkı. Gerçi zaman zaman böyle hikayeli şarkıları sevmediğini de söyleyecek ama kendinin en büyük yalanlayıcısı bu durumda Dylan. Evet. Ee, şey ben kendim e, acemi eğitimindeydim öldüğü gün omzumun üstünden bir askerin bu dünya onun doğumunu gördüğü için şanslı dediğini duydum şeklindeki nakarat kısmını o kadar güzel bağlamış ki bir yerde mesela. E, lirik açıdan çok başarılı bir şarkı. Bence bundan seçmiş de olabilir diye düşünüyorum. Ve susuyorum. Peki. Ee, Dylan'ın söylemiş olduğu üçüncü parça I Ain't Got No Home. Bu e, Woody Guthrie'nin 30'lu e, yılların sonundaki e, Dust Bowl balatlarından bir tanesi. E, parçanın aslında bestesi Woody Guthrie'ye ait değil. Bir Baptist şeyinden şarkısından alınıyor. This World Is Not My Home. Bu da Carter Family tarafından popülerize ediliyor. Ee, Woody Guthrie Carter Family'den duyduğu bu şarkının melodisini kullanarak yazıyor. I Ain't Got No Home. Zaten Carter Family bağlantısı e, başka yerlerde de var. Woody Guthrie'yi dinlediğimde ilk e, Carter Family e, havası aldım gibisinden de mülakatlar verecek kariyerin çeşitli aşamalarında. Ee, önümüzdeki hafta zaten geçen hafta da biraz Nashville ve country meselelerine girmiştik programda. Önümüzdeki haftada en bariz country albümü olan Nashville Skyline'a geçeceğiz. Ee, Dylan'ın country döneminin aslında gözü biraz Woody Guthrie anmasında da e, yine o döneme e, rastlıyor. E, folk döneminden ziyade daha Amerikan e, kök müziği bunun da country damarı e, üzerinden gittiğini söyleyebiliriz. En azından yani folk müziğinden, müzikten ziyaret ederken 60'ların ilk yarısındaki protest folk müziğini kastediyor. Peki o halde Carnegie Hall'daki konserde e, Bob Dylan'ın söylediği üçüncü parçaya geçelim. E, programımızdaki üçüncü ve son parça çünkü en son çalacağımız şarkı e, pek çok müzisyenin bir arada birazdan söyleyecekleri şarkı. Ama şimdi Bob Dylan'dan dinliyoruz. I Ain't Got No Home. Ocak 1968'de düzenlenen Woody Guthrie Anma konserinden Bob Dylan'ın söylemiş olduğu üçüncü şarkıyı da dinledik. I Ain't Got No Home. Bir önceki şarkıyı niye seçtiğine dair Mahir ufak bir spekülasyon yapmıştı. Ben de Bayağı o zaman irisini yapmıştım aslında. Ben, ben de bunun için yapayım o zaman benzerini. Bu konserle e, Bob Dylan'ın e, sizlere çalıp bitirmiş olduğumuz John Wesley Harding albümünün kaydı arasında sadece haftalar var aslında çok yakın bir zaman. O albümdeki e, temalara baktığımız zaman yersiz, yersiz yurtsuz insanlar, bir yerden bir yere sürüklenenler işte böyle bir hep şey vardır. <clears throat> e, tam tam tamına e, beat kuşağı bakış açısıyla değil ondan farklı da olsa orada anlatılan böyle işte bir, bir yerde bir, bir yurtta tutunamayan insanlar e, bu, bu şarkı da öyle bir şey anlatır. Her ne kadar Bob Dylan'ın e, şarkının içinde bir yerde diyor ki <clears throat> polis make it hard wherever I may go nereye gitsem polis e, orada olmayı çok zor yapıyordu. E, muhtemelen Bob Dylan'ın bu konudaki deneyimi Woody Guthrie'den çok daha az olsa bile bence öyle bir tematik benzerlik içeriyor o dönemde yaptığı John Wesley Harding'le. İşte spekülasyon Ondan iyisi böyle olur olabilir. bence. Harika. Temelli oldu değil mi? Temelli oldu, güzel oldu. Benimkisi boş havada kalmıştı. Peki, Peki o zaman galiba konserin son şarkısına geldik. Ee, pek çok müzisyenin ardından e, Jack Elliott e, sahne almış ve e, Arlo Guthrie'nin e, Ağız Müzikası'nda e, Judy Collins ve Dylan'ın da e, birlikte düet yaparak katıldıkları e, This Land Is Your Land şarkısını seslendirmiş. Bu şarkı Amerikan Sol Hareketi'nin amblem şarkısı hatta bazıları için e, Amerika'nın e, milli marşı e, olarak da kabul ediliyor e, hep beraber e, seslendirdikleri bu şarkıyı dinleyeceğiz. E, bir de aslında güzel bir e, hikaye var. E, Pete Seeger'ın e, Bob Dylan'a sahneden seslenmesi üzerine. E, bunu size anlatmak isterseniz Mahir Altuğ size bırakayım. Ee, orada yani Pete Seeger Dylan'a mı yoksa seyircilere mi sesleniyor ee, sizce diye sorayım ama neyse önce şarkıyı dinleyelim sonra konuşuruz isterseniz. This land is your land, This land is my land. California to the New York Island, from the redwood forest to the Gulf Stream water. This land belongs to you and me. As I went think that you're not any good. I hate a song that makes you think you're just born to lose, bound to lose. No good to nobody, no good for nothing. Because you're either too old or too young or too fat or too thin or too ugly or too this or too that. Songs that run you down or songs that poke fun at you on account of your bad luck or your hard traveling. I am out to fight those kind of songs to my very last breath of air and my last drop of blood. I'm out to sing songs that'll prove to you that this is your world and that if it's hit you pretty hard and knocked you down for a dozen loops, no matter how hard it's run you down and rolled over you, no matter what color, what size you are, how you're built, I am out to sing the songs that'll make you take pride in yourself. I went walking, I saw a sign there, and on the sign it said no trespassing. But on the other side, it didn't say nothing. That side was me, you and me. of your This Land Is Your Land dinledik. 1968 tarihli Woody Guthrie amma konserinden e, tüm sanatçıların bir arada söylediği, aralarında Bob da olduğu e, epey e, güzel bir yorumdu. E, konserin bitişinin üstüne Bob Dylan isteriz şeklinde e, tezahüratlar oluyor e, Dylan'a. Bir süre sonra Pete Seeger e, çıkıyor sahneye artık e, Bob Dylan'a veya seyirciye kime sesleniyor ben bilmiyorum ama... Şöyle diyor, e, Woody size e, onun müziğini dünyaya taşıyıp, Woody size onun müziğini dünyaya taşımanızı istiyor. Çünkü bunu yaparsanız belki e, daha fazla faşist olmaz diyor. Biraz artık Pete Seeger'ın naif olduğu veya bizler sonrasında Woody Guthrie müziğini <laughs> yeterince yüksek ses, sesle söyleyemedik mi? Ya da sadece şarkı söylemek faşizmi durdurmak için tek başına yeterli değil mi bilmiyorum. Ama belki bu esnada Bruce Springsteen'den bir alıntı yapabiliriz. Müziğin en iyisi temelde size dünyayı göğüsleyecek bir şey verir. Yani kısaca biz bir yorumlayalım bunu. Müziğimizle faşizmi durduramasak da bunu yapmaya çalışırken müzik dinleyerek cesaret bulabiliriz belki diyelim ve bağlayalım. Benim bu hafta diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Ve topu atıyorum Evet size. yani bir hafta içinde e, faşist bir polis devletine e, doğru hızla evrilen Amerika Birleşik Devletleri'nden programa katılan birisi olarak e, Amerika'ya giriş yapmakta olan e, Amerikan vatandaşı olmayan insanların telefonlarının kontrol edildiği ve sosyal medya hesaplarında neler yazdıklarına bakıldığı falan söyleniyor. E, böyle bir şarkıyı çalmış olmak belki daha da manidar oldu e, moda deyimle. E, Programın sonuna geldik. Ee, Carnegie Hall'da Woody Guthrie'nin e, anısına verilen 1968 albümünün albümünden kayıtlar çaldık. Ee, Woody Guthrie'yi anmış olduk. E, kapatırken Altu senin söylemek istediğim bir şey var mı? Ben sana bırakayım. Sonra da teşekkürler edip e, bitirelim. Yok Güven sen teşekkürler et. Çünkü vaktimiz de yok. Vaktimizin e, sonundayız. Peki e, Twitter sayfamızdan e, duyurularımızı e, izleyebileceğinizi tekrar edelim. Dylan alt tire açık radyo ya da zamanlar değişirken e, etiketleriyle zamanlar değişirken e, Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programını stüdyodan Mahir Ilgaz ve Altı Güzeldere ve telefondan ben Güven Güzeldere birlikte sunduk. Teknik masada Robi Tayar yardımcı oldu. Program destekçimiz e, kadim bir Açık Radyo programcısı ve arkadaşımız Şenol Ayla. ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta e, galiba Nashville Skyline albümünü çalmaya başlayacağız. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl.